Nanje kubaramutsa mwege mwese mwahisemo kudukurikira ndabani ikaze makuru twabateguriye kuri no mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira inama nshingamateka iri kwiga amazina abiri igihugiye kuba icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganji wa mbere petero nkunziza yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi azoshingurwa n'iteka ku munsi wa gatanu mu ntara ya gitega mu itangazo ryasohowe na leta y'u Burundi bivuga ko ibirori byo kumusezera rya nyuma bizobera ku kibuga ingoma kiri ku mugwa mukuru wa politike igitega imigambwe itanu n'abigenga babiri niyo bashikanye amadosiye yabo mu mugiseni kugira ngo azokwitoze mu matora y'abakenguza amateka urongoye mu mugiseni ashikiriza ko barindiriye itegeko ry'umukuru w'igihugu kugira batanguze ibikorwa byo kwiyamamaza nk'uko bisanzwe biri buri munsi wa kabiri tubashikiriza bucana yandi y'amagara y'abantu uno munsi tukaza kubayagira ku ngwara ifata mu ruti rw'umugongo sayo gusa tubafitiye yandi mu buhinga bw'ibyuma nkaba ndiko nafashwa na inosa bimenyimana twese yamwe duti ni musangwe ikaze isanganiro isanganiro ndasubiye kubara musanda banikaze mwidonido ryano makuru duhera mu gisata cha politike leta y'u Burundi yasohoye itangazo kuri no wa kabiri ahimenyesha ko wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza azoshingurwa niteka ku munsi wa gatanu ku mukuru wa politike igitega ku musezera rya nyuma bizobera ku kibuga ingoma kiri mu gisagara ca gitega inyuma yaho ikiziga kizuwa cashikanywe kuri ico kibuga kivanywe ku bitaro twese turashoboye biri mu ntara ya Karusi aho yasandabiye president Petero nkuru nziza akaba yacikanye ku igenekerezo rya munani ruheshi uno mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri ahitanywe n'ingwara y'umutima kuri uwo munsi wo kumushingura akaba akazuba n'umunsi w'akaruhuko ku bakozi ba leta nk'uko tubandanya tubisoma muri iryo tangazo ryasohowe na leta y'u Burundi tukivuga nyine amakuru ajanye na politike imigambo itanu harimo CNDD-FDD senere hamwe n'abigenga babiri umwe mu ntara ya Bururi n'undi wo mu ntara ya Bujumbura nibo bashikanye amadosiye yabo kugira bitoze mu matora y'abakenguza amateka ategekanijwe kwigene ategekanijwe mu kwezi kuza byatangajwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutegura amatora seni mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri idosi imwe y'uwigenga ikaba itemerewe n'uwo mugwi Pierre Claver Kazihise arongoye umugwi Seni akavuga ko barindiriye itegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagarira imyiyamamazo yayo matora kurikira Pierre Claver Kazihise ubu rero se eh, ntiyamwemereye mugabo iyo bigenze gutyo eh, ngira ngo murazi yuko afise uburenganzira bwo kuja kwitura sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro kandi nawe twarabonye yuko yabikoze izoheza rero bimurabire ibibereye aha ni kandi ko eh, mu itora amateka abatora ari abajenama b'amakomine nabo nk'uko mubizi baratowe barazwi ubu turabye mu gihugu cyose bangana ibihumbi bitatu n'amajana ane na mirongo itanu na batatu iryo tora amateka ribera mu ntara imwe imwe yose abajenama b'amakomine b'iyo ntara bagatora amateka, babiri bazoseruka iyo ntara mu nama nkenguzamateka byerekeye eh, ikiringo cyo kwiyamamaza kizomenyeshwa mu itegeko ry'umukuru w'igihugu twiteze muri iyi minsi ya vuba mugabo mu nteguro twosaba ko eh, iyo migambwe yamaze gushikiriza abitoza hamwe n'iyo yigenga yuko botangura kuturungikira abo bifuza ko bubaserukira mu mabiro y'amatora ku munsi w'iryo tora kugira ngo bakurikirane uko iryo tora rizoba riko riragenda uyo akaba ari Pierre Claver Kazihise arongoye umugwi genga w'igihugu ujejwe gutegura amatora seni nkuko imejeje kubibabwira inama shinga mateka irakoranye kuri no kabiri kugira yemeze amazina y'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi hamwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu amakuru adushikira avuye mu nama shinga mateka nuko izina ryatanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira abicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ari Prosper Bazombanza uwo nawe akaba hejeje kwemezwa n'inama shinga mateka aho yatowe n'amashinga mateka mirongo icyenda n'umwe kuri mirongo icyenda na bane bari bitavye ibikorwa by'inama nshingamateka Ikiza cha COVID-19 ngo caragize ingaruka mbi ku bikorwa by'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje kuri wa kabiri Ezekiel Nibigira yashikirije ko atari Burundi bwonyene bwahomvye kubera ico kiza ariko ko ngo ubushikiranganje bwakoze ibitari bike tumukurikira naho twahuye n'ingorane nyinshi iki kiza cya korona virusi cyatumye koko hariho ibyahagaze kandi niyumvira ko atari ku bushikiranganji bwacu bwonyine si no ku gihugu cyacu cyonyine twebwe dutegura ibyo tuzokora umwaka utanguye korona ntawe arazi ko izohava iba mugabo murabona twatanguye kuyumva ku icumi na kabiri kwa mbere twebwe kwa gatatu iba irinjiye murumva ko uko bigenda kose ku byo twari twijeje gukora ingorane itegerezwa kuba byanku bikunda mugabo rero twisunze aho twakoreye ibihe twakoreyemo icyo ni ukwita amvironema warakoze ibishoboka kandi n'umutima rugabo uyu akaba yari Ezekiel Nibigirana umushikiranganje w'u Burundi ajeje imigenderanire y'u Burundi nandi makungu mu gisata cy'umutekano ubushikiranganje bw'umutekano murantunga ubushikiranganje bw'umutekano burateye ivyatsi ingendo y'abapolisi bamwe bamwe bamaze iminsi bahohotera bategerezwa gukingira bigashika naho baraswa bakitaba imana umuvugizi bwo bushikiranganje amenyesha ko bamwe mu bakoze benivyo vyaha bamaze gucibwa imanza abandi nabo ko bariko barahanwa Pierre Nkurikiye yibutsa ko gwego rw'igipolisi rugendera ku karangamutima nayo abatagakurikije ngo kwihanganirwa na gato uretse ina in, imanza zisanzwe ubavugira igipolisi anavuga ko hari n'ibindi biharo ibihano by'akazi bitegekanijwe kuri abo bakora bene ivyo byaha ngo abishika bakanirukanwa burundu mu kazi inyuma y'akaruko gato ano makuru tuyabandaniriza mu gisata c’yamagara y'abantu sangwa muri sanze kuri radio it amakuru twabateguriye kuri radio isanganiro arabandanya nkayutsa ko mushobora kudukurikira ikibiriraho muciye kuri we zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage eka mbere murashobora no gusanga nandi makuru atandukanye ku rubuga rwacu rwa Facebook arigo radio isanganiro ugwego rujejwe gukingira abagwayi semaburu rusaba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kudashira akarimbi mushikwa mu ngiro y'ingingo y'umukuru w'igihugu yo kuvuza abakukuruke ku Silive Silive habona habana bakize avugira ubwo rwego akavuga ko hoshigwa mu ngiro nyabuna amategeko yotuma abo bakukurutse bavugwa neza tumukurikire semabu yakiranye akanyamuneza ntangere ijambo ry'umukuru w'igihugu nyanicyubahiro Evariste Ndayishimiye aho yavuze ko abakukuruke bazovugwa ku buntu ico twita mu gifaransa subvention des soins semabu rero irasavye ubushikanganje bujejwe kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida ko mu gutegura ukuntu iyo ngingo y'umukuru w'igihugu ivuza abakukuruke ku buntu amakuru twabateguriye kuri radio isanganiro arabandanya abigeme biga ivyigwa bikomakomeye cyane cyane bijanye n'ivy'ubuhinga ngo ngo baririongereye cyane ugereranije n'imyaka 5 irangiye bishikirizwa na Janete Kaneza arongo ishiramo ry'abakenyezi bizi ivyigwa vy'ubuhinga Association des Femmes Ingénieurs mu rurimi rw'igifaransa Kaneza kamenyesha ko mu bituma abigeme badahurumbira ivyigwa bikomakomeye harimo intambami zifatiye ku mico y'ikirundi akaba bivuze mu gihe kuri wa kabiri amakungu wa imbazo umunsi mpuzamakungu makungu hariye abakenyezi bize ivyigwa bikomakomeye tumukurikire yari kuri mikoro ya mugenzi wacu Emel Charles Niyonkuru intambamye cyane kuko ubu tugeze ahantu abakobwa mu Burundi turi benshi cyane turi benshi cyane imyuga itanga akazi niyo tutari ko turiga kuko urumva utegetse kwerekana icuzi kugira uronke ikibanza aho hantu hariho n'abandi ushobora gusanga abo bagabo tuba dukorana ntibatwemera ntibatureka ngo tugire aho dushitse yego intambamye nizo nizo yuko ababyeyi baba barize nka benshi iyi myuga atacu bayizi ko atanico bayibwira ko abana babo biga uno munsi umugiye kuraba muri za kaminuza cyangwa mu mashuri yisumbuye abo bantu bashobora guhangana n'ibi bintu bikomakomeye wabangana gute hari ibiharuro mwa mufise ngereje n'indi myaka unyikara hari kuko kera washobora gusanga nko nko muri muri university mw'ibi bintu imyaka itanu ishobora guhera ata mukobwa agiye mu unye barahari bake bake bashobora kuba baba bagatonya ibice umunani kwijana muri segonde hanahone bariho bariho ugeranije na kera mugabo bageze muri university barahera barahera ukavuga ati none baroye hehe ego nabo rero baheza kwiga bahejeje university ugiye mu kazi ukababura na twa tundi duke twari muri university tukaba iyo twaroye kuko muri batangura eh, bari ku giharuro gicuba gifatika uko bigira imbere akaba ariko baje baragabanuka uwo mwiheburo uva kuki umwiheburo uva ku kuntu twakuze twarezwe imico y'abarundi ukuntu ntitwemerewe kuja hose hariho nk'imigani iriho yuko umugore yuriye nk'inzu iva hariho imigani it bituma abagore batinya babitinya hariho n'ikindi kintu cy'uko abantu bagira amahiyaje ari batonya mugabo bagaca bavuga bati twoja kwiga icyo kintu ngira biragoye byo hava biteba ugasanga turacerewe hariho no kutamenya kutamenya kuvanye n'abo banyeshuri n'abarezi n'ababyeyi akamuntu wumva ubu unye babone yuko turi ko turaja ahandi hantu uwufungura aba yakoze akazi karagoye ibi bintu nabyo ni ibintu bitanga akazi ubu unye aho tugeze hariho ibintu byinshi bitwemerera gutuma dukora ibyo bintu neza nta nta ntambamye ihari hanyuma abagabo nabo nibemere ko guteza imbere cane cane cyane ikintu wize rero ukaja hamwe n'abandi bagore bavyize kugira ngo duhane ingufu twubake igihugu ciza twubake n'isi nziza kuko birashoboka turi kumwe twese ko tugira icyo dukoze tukavamwo kazoza keza kejo turabiye ku bindi bintu abagore bize ibyo bintu bihambaye ba kera bakutse tukabakorera mu ngata tukiriye muri cyo gisata cy'imibano ukutaronka ibikorwa bakorera hamwe bitanga uburyo hamwe n'ubukene bw'amatongo yo kurima ni bimwe mu bibazo abanyagihugu bo mu miryango yabatwabo ku musozi mihigo komine ni kayanza bahurikiye mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana nanjye ndi nanjye ndi nk'abandi bavuga ko bafise bagasaba abajije intwaro kubafata mu mugongo na cyane cyane mu kubarosa aho barima ngo nabo bikenure biteze imbere nk'abandi mu ntwaro bagashima iyo ngendo yo gukorera mu mashyirahamwe itari imenyerewe na cyane cyane cyane mu miryango y'abatwa bagasaba n'abandi batwa ndetse gufatira akarorero kuri abo muri iyo mihingo hariya mu kayanza Patrick Sengiyumva iryo shirahamwe ryo kuziganya no kugurarana nanje ndi nk'abandi rigizwe n'abanywanyi 65 bose bo mu miryango 55 y'abatwa iba ku musozi mihigo abo banywanyi b'iryo shirahamwe bakavuga ko imyaka ibiri rimaze rikora rimaze kubafasha ibitari bike bagatanga akarorero ko nk'iyo hagize uwugira ikibazo gisaba amahera agurana mu iryo shyirahamwe akazoriha ku nyungu nto itavuna barongera kandi bakavuga ko cyane cyane rifasha mu gihe hagize umunywanyi agwara kugira aronke uburyo bwo kwivuza kuko bamenyesha ko benshi muri bo atadukarata two kwivuriza ku bafise tubagije ku bijyanye n'uko iryo shyirahamwe rikora batumenyesheje ko buri wa gatandatu abanywanyi bahura hama bakaziganya amafaranga ava ku majana atanu kuduga bivanye n'uburyo umwe. ariko nubwo biri uko bakavuga ko kutaronka ibikorwa bakorera hamwe byinjiza uburyo mu ishyirahamwe eka ndetse n'ubukene bw'amatongo yo kurima ari bimwe mu bituma abanywanyi b'ishyirahamwe nanjye nk'abandi bataronka uburyo bwo kuriteza imbere bikwiriye bagasaba abajeje intwaro kubafata mu mugongo na cyane cyane mu kubaronsa amatongo yo kurima ngo nabo bimbure biteze imbere nk'abandi bo mu yandi mashyirahamwe mu ntwaroho barashima iyo ngendo yo gukorera mu mashyirahamwe itari imenyerewe mu miryango y'abatwa ndetse bagasaba n'abatwa bo mu yindi mihingo gufatira akarorero kw'abo batwa bo mu mihigo nayo ku bijyanye n'amatongo yo kurima buramatari w'intara ya kayanza amenyesha ko itegeko rishyashya rigenga amatongo ritaha abajejwe intwara uburenganzira bwo gutanga amatongo akabasaba kwitunganya mu ishyirahamwe bakaza barayakota kuba yafise. nayo Silvestre Nsaguye umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe ngo n'imibano mu Kayanza asaba abo banyagihugu b'abatwa bahurikiye mu ishyirahamwe nanje ndi nk'abandi kujyandikisha imbere y'amategeko kubwiwe ngo vyofasha mu kubaronderera umugiraneza ashobora gufasha iryo shyirahamwe ryabo kwiteza imbere mu Kayanza Patrick Nsengiyumva ku Radio Isanganiro tuve mu kayanza dukubitira ariya mu ntara ya muyinga tubandanya ano makuru muri ico gisata nyine c'imibano kwemera ukuruha cyane mu bikorwa bitandukanye ngo ngo, ngo bikunde uronke ingene ubesha imfuvyi ngo ni zimwe mu nzira zifasha umupfakazi kugumana iteka mu buzima bwiwe bw'umupfakazi ku munsi mpuzamakungu hari umupfakazi umwe mu bapfakazi abahitwa hitwa Kigwati imuyinga avuga ko mu rugamba agwana imisi yose ari uko imfuvyi ziwe zibaho uwo ndetse akanadandaza n'amacupa ya plastike bita ibibuni ngo ngo iyo ukoze imana nayo iragufasha hari muyinga Diodone Nzeyimana uyu ni kanyange francine umubyeyi w'imyaka yababa mirongo itanu ni umupfakazi n'agatwengo no kurera imfuvyi tugura ijana nareka tugurisha ijana n'itanu iyo ndose amajana abiri cangura agasabuni kugira ngo abana bakarabe nibaronka kunyu baje kunteranya mu muryango Francine avuga ko abapfakazi bakumirwa hamwe hamwe bakakwa amatongo bakakwa ijambo mu guserura imyitwarariko yiwe ntasiga inyuma no kuremesha abandi bapfakazi gusa ibana niyo irabe igikenewe ikavuga ati nyene abana buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu muri bucane handi amagara y'abantu y'uno munsi tubayagira ku ngwara ifata uruti rw'umugongo iterwa n'umukorobe w'igituntu muganga Angelique niyo kindi yanonosoye kuvura indwara zo mu misi no mu magufa akavuga ko kumugwayi agira ibimenyetso bitandukanye nk'ububabare burenze hamwe hamwe hamwe n'umugongo wo muhinga akavuga ko iyo ngwara ifata abantu bose Ornella Muco iyo ndwara y'urutsi rw'umugongo iterwa n'umugera w'igituntu ngifatira mu magufa muganga angelique niyo kindi yananosoye kuvura indwara zifatira mu maraso no mu magufa mugabo agaca agira n'ububabare burenze ku ruti rw'umugongo kandi bene abo arakwereka neza n'urutoki aho ubwo bubabare buri akakubwira ko hasha aguma yumva ari karasha ku ruti rw'umugongo akakwereka n'aho ubwo bubabare buca bujana kuko kenshi ububabare ntibuguma bwiyugaraniye ku kantu kamwe bwa buca busanzara burasanzara mugabo yakweretse neza n'urutoki aho bihera canke akaba yari yigeze gukorora mugabo akaba ubata icyo gihe atagikorora kuko ntibikiri mu mahaha mugabo biri mu ruti rw'umugongo kugira ngo kwa muganga biyumvire kugira ibipimo byiyo ndwara umugwayi ngaba yarengeje ukwezi agira ibimenyetso bitandukanye nk'ubushuhe budahera urumva biza bukebuke mugabo kenshi haba harenza nk'ukwezi agira ubushuhe budahera gushika kwezi kugahera bakamuha imiti yose ntihagire icimufasha akagenda yiyondera akagenda abona tibira tibiro niho rero ati bakajya kwipimisha bakabibona iyo bamupimye baraheza bakamutuma ibipimo byo mu maraso bakamutuma n'ibipimo by'iradiyo bikaca bibereka aho uwo mukorobe uri aho wariye ku magufa umurwayi ngo ashobora kwandura iyo ndwara mu buryo butandukanye ayandura nk'uko bandura igituntu biciye mu guhema hama mugabo uwo mukorobe ukamucamwo umugabo mu nyuma ukaza gutera iyo ndwara aho muri urwo ruti umugongo muri ayo magufa y'uruti umugongo canke naho nk'abantu baba bavuye babateye nk'urushinga aho mu ruti umugongo umukorobe urashobora guca winjira naho nyene bivana hariho nk'abo bashobora gutera inshinge babatera ya miti yo gusinziriza canke naho bakabatera iyo miti bari nko mu kuvura izindi ndwara bakabatera urwo rushinge canke naho nk'iyo bariko baramukora harya bakora mu abantu muri kuri koperative ikabigora abantu bose iyo babakiri bato cyangwa abakuze iyo ifata abantu bose ku myaka yose baba bato baba bakuze irabafata cyane cyane mugabo n'abantu bakiri bato ntufata mu myaka yo gukora atari inzoya kandi atari abatama umugabo bose irabafata indwara rutiga umugongo iterwa n'umugera w'igituntu ikaba ifise ingaruka zidasanzwe iyo itavuwe kare muganga angelique niyo kindi akazubisigura muri bucana yandi y'amagara y'abantu izokurikira yongera atange n'impanuro z'ingene wozirinda Onera muco tugukengurukire nino ngaduce turangiriza no makuru ariko kuba badufatiye mu nzira ndabibutse zimwe mu ngingo nkuru nkuru zari ziyagize Prosperi bazombanza igeze kuba cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2014 ushira wa 2015 ahejeje kwemezwa n'inama nshinga mateka ko ari we azoba icegera c'umukuru w'igihugu muradutunga nkuko twe twabivuze ntazoba ari cegera ca mbere ariko azoba ari cegera c'umukuru w'igihugu Prosperi bazombanza akaba yatowe n'abashinga mateka 91 kuri 94 bari bitavye ibikorwa vy'inama nshinga mateka muri uno mwanya naho hakaba ariko harigwa idosiye yuzoba yuzoba umushikiranganje wa mbere aho ari izina ryatanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye are Guillaume Bunyoni Iyindi nkuru nuko wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero nkuru nziza azoshingurwa niteka ku munsi wa gatanu winondwi ibirori bizobera ari akumugwa mukuru wa politike igitega mu itangazo ryasohowe na leta y'u Burundi bavuga ko abazomusezera abazomusanga ku kibuga ingoma aho ikiziga kizoba cashikanywe gikuwe mu bitaro natwe turashoboye biri mu ntara ya Karusi aho yasandabiye nayo muri politike imigambwe itanu n'abigenga babiri nibo bashikanye amadosiye yabo mu mugwiseni kugira bazokwitoze mu matora y'abakenguza amateka yimirije urongoye mu mugwiseni akavuga ko barindiriye itegeko ry'umukuru w'igihugu kugira batanguze ibikorwa byo kwiyamamaza murageje kuvyumva ko bisanzwe biri ku minsi ya kabiri tubashikiriza bucana yandi y'amagara y'abantu